Він не обертався назад і не знав, що майже поруч нього йшов кар. Та ось на останньому колі мисливця випередив новий лижник, і вершомет побачив спину штурмана. Кар на останньому півколі зрівнявся з Павлюком і за кілька метрів від фінішу уже летів на цілу лижу попереду Стьопи. Стоп! крикнув торба. Слава капітанові! Ура! Кар вийшов переможцем із змагань. Це вразило всіх, бо ніхто не знав кара як лижника. Правда, вершомет посилався на негідний вчинок торби. Та Стьопа, що прийшов до фінішу другим, парирував обурення мисливця, нагадуючи свій стрибок. Не дістали премій вершомет, торба і запара. Поки вершомет сперечався з торбою і Стьопою, Кар і запара, одв'язавши лижі, полізли на капітанський місток, щоб узяти інструменти і визначити координати. Та раптом всі здригнулися від голосного крику Стьопи Берег! Земля! Земля! Всі обернулися до хлопця. Він дивився на північний захід. Там, приблизно за півмилі від пароплава, місяць, що піднявся вище освітив чорні стрімкі скелі на фоні засніжених горбів. Розділ шостий. Уявіть собі радість моряків, що несподівано побачили невідомий берег. Їх радість дорівнювала, мабуть, радості колумбових матросів, коли ті побачили берег Америки. Бо ж коли б крига розчавила лахтак, то вже краще бідувати на якійсь, хоч і безрадісній землі ніж звіритися зрадливій долі на пливучій кризі. Та що ж то була за земля? Чи то берег невідомих Новосибірських островів або північної землі, чи, може, новий невідомий острів? По стількох темних днях дрейфу, коли завірюха й хмари затуляли небо від очей, а через те не випадало нагоди визначити місце знаходження пароплава, на те питання відповісти одразу було неможливо хоча Запара і заявив Хай я буду не Запара, коли це не новий острів. Моряки зібралися докупи на палубі під капітанським містком, а на містку Кар разом із Запарою обчислював географічну широту по місяцю. Потрібні дані вдалося обчислити скоро. Лахтак був на широті 82 градуси 35 минут. Гірша стояла справа з довготою. У наші часи довготу обчислюють з допомогою одержуваних спеціальних радіосигналів, що їх дають певні радіостанції щодня в певний час. Ці радіосигнали звіряють за хронометром з місцевим часом і, обчислюючи різницю між числами, визначають географічну довготу. Штурман не знався на радіо абсолютно і не міг зробити такої простої штуки, як прийняти радіосигнали. Зате, як добрий математик і астроном, він знаходив меридіан за допомогою спостережень небесних світил. Люди таки померзли, доки Запара оголосив довготу, знайдену каром. Вони перебували на 127 градусі 58 мінутах 16 секундах східної довготи. На всіх картах, які мав лахтак, це місце позначалося білою плямою. Без сумніву, незнані течії моря Лаптєвих придрейфували пароплав, що вмерз у кригу до нікому невідомого острова. Коли б не ясна місячна ніч, то навряд чи знали б вони про цей острів. Павлюк запропонував дати острову назву. Стьопа, посилаючись на те, що він перший побачив острів, вимагав собі права першим запропонувати назву. На його вимогу зважили. Юнак нахмурився і став посилено думати, але жодна гарна назва, як навмисне, не спадала на думку. Хай буде острів місячної ночі. крикнув юнга. Всі наче чекали цього вигуку і підхопили. Хай буде острів місячної ночі. Слава острову місячної ночі. вигукнув вершомет, і всі обізвалися на цей вигук Хай буде острів місячної ночі. Високо в холодно-сталевому небі байдуже пливло прекрасне місячне кружало. Над безкраїм крижаним полем спала заморожена тиша.